psulla caibus psulla de pote ton bun houtos erota ti de pathon anthropois o semera iduleweis kai tauta huper megethes kai andreios ton mus arcas auton oiktistos diasposes cae to haima auton chandothen pinuses? Ho duc hachari meropoon genei, stergomai gar para auton cae filumai ectopos, tribomai te suchnos metopon te cae homus hede alle moi gun teos te de laia he soi file tripsis oiktistos de moros hote kai tuchei sum moi alonai hoti hoi diatu logu alas dones kai hupo tu eutelus he tontai